o Ricky Puccio. Ahí está con Ricky Puccio. Ahí está con Ricky Puccio. Ahí está con Ricky Puccio. Ricky, Ricky, Ricky Tira para adelante, que el mundo no te espante. La luz de negro guante quieres aprovechar. Las mentiras, estás su ruina. Derrota tras derrota, la victoria final. Tira para adelante, que el mundo no te espante. La luz de negro guante quieres aprovechar. Las mentiras, está su ruina. No te pares, camina, que venga bomba. Tira para adelante. Ahí vengo Ricky Mestres dogano, campo a cerche daño, machi como un pano, usar de tirar. no no hay tiempo para perderlo tiempo. tempo, a vida un momento, hay la que disfrutar. Interesante, no ser perseverante. no sé por qué te doy todas piedades, Cabeza alta, actúa en un instante, no puede desvío tu camino caminante. Tira para adelante. Ahí va el reggae por Tira para adelante, que mundo no te espante Ladrones de el aguante, quieres aprovechar. Las mentiras, está su ruina Derrota tras derrota, hasta victoria final Tira para adelante, Mestres do engano, campa que che dano Manche como un pano, usar e tirar Mas non hai tempo para perder o tempo A vida é un momento, hai na que disfrutar Interesante, o ser perseverantes Sentindo ser consciente do xeito da sociedade Cabeza alta, actúa nun instante Non perde desvío do camiño camiñante Tira para diante que o mundo non te espante Porque los problemas son parte de ti. Aprende a vivir con él, si aprenderás a vivir. No creas que hay otra manera. el libro no nunca se lo Porque nada te puede ayudar a ti. Si no quieres despertar. Tira vengo el reggae punk. Tira para adelante.